tie povus aperi ondoi de varmego. Pro la varmigio de la tero, ondoi de varmego, ciel tiuci lasta en Hispanio, pli cae pli ofte aperos en la tuta mondo. Studajo nun montras, cie tiai extremai ocasajoi estos tre probablei. Mal pli evoluintai landoi, cae regiono e el afganio papuo nov gvineo cae centra americo tamen suferos pli forte pro tio o la same trafita centra europo cae celcae regionoi en cinio. Ondoi de varmego, povas esti mortigai, set pli bona preparo pri ili, povas savi vivoin scribas esploristoi de la Universitato de Bristol en faca magazino. La problemo lau ili estas che helpai contrau batalai pasioi, exemple publicai malvarmigai centroi au la malpermesso de laboro en libera aero, estas organizatai nur post ciam regiono, urbo aulando estis trafitai de tiai antaue ofte neatenditae extremae ocasajoi. Por povi plani pli antau vide, la esploristoe el calculis por sia studajo, Cie tiai ondoi de varmego estos attendeblai, cae ciui regionoi a parte forte suferos sub ondoi de varmego, inter alie, char ili estas malbone preparitai. Unue estis taxita, sur base de pasintai veterai registrajoi, kiom probabla au ne probabla, estas principe ondo de varmego cae novai i recordoi. Applicate pri concretai ocasajoi, kiel exemple la ondo de varmego en Norda Americo dum junio 2021, Eblas ecconi, helpe help de la statistica metodo de extremai mesur valoroi, che la mesuritai temperaturoi situis tutte clare super la statistiche attendebla maximumo. La pinta mesur valoro de quardec como ses gradoi en Litton, Canado, estis je quin gradoi pli alta o la gis nuna recordo, diras la studaggio respondetis por tio ne ordinara aer circulado. Tio conducis al tio, che la varmai aer amassoi appena o Per la sama metodo, la esploristo e seque calculis la probablezon por pasintai ondoi de varmego por grandai partoi de la loggiata mondo. Cetio montrigis, che monscale multae ella dum la passintae iardecoi aperintae extremae ocasajoi, estis transirintae la attendeblon. En appenao unu triono de ciui regionoi, cie oni disponas pri fidindae registrajoi, ecte la iaroi 1959 gis 2021, aperis tiai neprobablai recordoi, cae tio ocasis sur ciui continentoi, cae en ciui paralleloi, sen ec conebla schemo, sed cun plioftigio dum la pasintae iaroi. Por la vido estonten, la analisoi de la observitae datumoi estis crome combinitae cun diversae climatae modeloi. Ciel tamen la autoroi accentas en la studaggio, la contextoi e la uili estas detale tre complexai, cae neniel linearai, char ancao locae circonstanzoi ludas gravan rolon, exemple la humidezzo de la grundoi au la malpurigio de la aero. Tut terra prognoso protio en havas ciam ancao malprezizezoin. Principe, statistiche neprobablai ondoi de varmego povas aperi ciam cae cie, scribas la autoroi. Tie, kie tio ne ocasis dum la passintai sestec du jaroi, oni estas tamen plei ofte mal pli bone preparita pri tio. La efficoe estus pro tio tie supposeble pli clare senteblai, precipe en landoi kiwi estas economie netiel bonstatai, kie jam nun estas tre varme, kie la prisorgado de sano kai la provisado de energio estas manco havai, kai kie la logiantaro forte crescas. En hoc regionoi laula esploristoi estas attendeblai recordemai ondoi de varmego en centra Europa, Germania, Nederlando, Belgio, en Cinio, en Australio, en Argentino, en la oriento de Rusio, en centra Americo, en Papuo Nov Gvineo, cae en Afganio. Tiu lando supposeble suferos plei forte sub la sequoi de la Varmego. La densezzo de la logiantaro estas ancao en Europa cae en Cinio tre alta sed ricciai cae evoluintai landoi havas plida eblezoi por mildigi la negativa in sequoin de la ondoi de varmego. La esplorista teamo appellatias alla decidantoi in Montscale, cae precipe en endangerigitai regionoi, starigi agat planoin por estontai ondoi de varmego. Preparado sabas vivoin, accentas unu el la autoroi. Ne ondoi de varmego lauli, iam causis dec miloin da morto casoi. Ni montras, che tiai recordemai ocasajoi pobus aperi cie. La registaroi de la mondo estu preparitai.